Няколко възторжени отзива за нашия специален гост днес в Хоризонт до обед. Историческа кариера, това казва за него Джо Байден, бившия президент на Съединените щати. Имате уникалната способност да създавате приятелства по целия свят. Е, с е, това изречение пък го определя Урсула фон дер Лайен, председател на Комисията на Европейския съюз един от редките хора, които са толкова рационални, умни, балансирани и подчертавам, не идеологични. Това е цитат от, забележете, Майк Помпео, държавен секретар на Съединените щати. Приятно ми е да кажа сега добър ден на Дейвид Харис. I'm happy to be here. Доскорошен лидер на Американския еврейски комитет наречен от Шимон Перес, пак цитирам, външният министр на еврейския народ. Поводът Дейвид Харис да е в България е представането на българското издание на неговата книга, озаглавена «Напредна линия. Живот в името на глобалното еврейско застъпничество». А преди самото представяне имаме честа той да е специален гост в предаването, което слушате в момента. С нас, макар и в апаратната, е Виктор Меламет, който е директор на представителството на Американския еврейски комитет – който съществува а, у нас от 2017 година с представителство, а за превода в ефир разчитаме на Десислава Илкова Меламет. Благодаря ви, че сте с нас. Благодаря. Да започнем от там, господин Харис. Какво означава напредна линия? Употребявате го даже в множествено число. И една от възможните аналогии е фронтова линия. Така ли сте се чувствал? Добро утро. Uh, yes, the title was very carefully chosen. Да, заглавието беше много внимателно подбрано. Uh, I spent some 50 years on three front lines. Прекарал съм uh, около 50 години на около три така наречени фронтови предни линии. Directly combating all forms of anti-Semitism everywhere in the world а, директно в борба с антисемитизма навсякъде по света и във всичките му форми. Standing up for Israel's both right to exist and right to defend itself. Застъпвайки се за Израел, за правото на Израел а, да съществува и да се а, отбранява, да щитава. And fighting for democracy, democratic values and against all forms of totalitarianism, especially communism борейки се защита на демократичните а, ценности и срещу всякакви форми на тоталитаризъм, особено комунизма. Бил сте изпълнителен директор от 1990 до 2022 на практика на най-старата голяма американска еврейска организация Американския еврейски комитет. По какъв начин България влезе в полезрението ви и кога? I come from um, a very anti-communist family. Аз идвам от едно семейство, което по своите разбиране е дълбоко антикомунистически беше настроено. A Russian-speaking family. А, семейство, в което се говореше руски язик, рускоговорящо семейство. My mother was from Moscow. Майка ми е от Москва. In the 1980s, when I saw the beginning of the end of communism, през 80-те години на миналия век, когато видях а, а, края на, на, на комунизма, началото на края на комунизма. I asked, how can we help post-communist societies? си задавах въпроса как бихме могли да помогнем на тези посткомунистически общества. And Bulgaria, of course, was one of those societies. България беше едно от тези общества. And one more thing about Bulgaria, of course, I, I learned about the salvation of the Jews of Bulgaria in 1943. И още нещо много важно за България. Аз а, научих а, тогава историята за спасението на българските евреи през 1943 година. Which gave me an additional incentive to want to try to help Bulgaria in any way that I could. Което ми даде допълнителна мотивация и импулс да, да помогна на България по всякакъв начин, по който мога. Вашата ръководна кариера в а, Американски еврейски комитет започва по време на разпада на Съветската комунистическа империя и завършва в навечерието на този шок за еврейския народ, а, събитията от 7 октомври а, и техните последици. Да ви попитам как се промени комитета под ваше ръководство, каква организация беше и в каква организация се превърна по ваше време? When I began um, my position in 1990, there were the defining moments for Europe. Uh, the uh, the collapse of communism in Eastern Europe, and the soon-to-be collapse of communism in the Soviet Union. Когато започнах своята кариера а, през 1990 година, имаше няколко определящи момента. Първо това е а, падането на комунизма в Източна Европа, което беше последвано и отпадането на режима в самия Съветски съюз. I wanted the American Jewish Committee to be a part of this extraordinary new opportunity in history. Аз много исках Американският еврейски комитет да бъде част от тази изключителна възможност, историческа възможност. And 35 years later, 35 години по-късно, I look back, когато се обърна назад, and I see the expansion of NATO, и виждам разширяването на НАТО, the expansion of uh, the European Union, разширяването на Европейския съюз, the expansion of diplomatic relations with Israel, а, разбира се, разширяването на, на отношенията на, на, на Израел, а, дипломатически отношения с останалия свят. and the reemergence of Jewish communities in formerly communist countries. Възраждането на еврейските общности в а, бившите а, комунистически страни. These are huge historic changes. Това са огромни исторически промени. And allow me to add one more. Позволете да добавя още нещо. The Abraham Accords. Авраамовите споразумения. The fact that during these years, four additional Arab countries joined with Egypt and Jordan to create a larger circle of peace. Факта, че четири а, други арабски държави се присъединиха към Египет, към Йордания, за да увеличат този кръг на мира. And without going into details, Без да навлизам в детайли, I can tell you that the American Jewish Committee was there from the very beginning, 35 years ago, when it did not seem probable in exploring new opportunities for peace. Искам да ви кажа, че Американският еврейски а, комитет а, беше там от самото начало. Дори преди 35 години, когато възможността за увеличаване на този мирен кръг беше почти невероятна. За този толкова труден а, процес в Близкия изток се надявам да ни остане време да говорим, но искам да ви попитам за този а, трети фронт, който вие отбелязахте, а, фронта пред а, а, тоталитаризма, който смятате, че би трябвало да бъде, а, да бъде сериозно гледан. Нека да ви попитам като дете на бегълци от болшевизма, и нацизма. Как оценявате опасността днес да се възродят тоталитарните тенденции, подобни на унези, които обединиха нацистска Германия и съветска Русия в пакта Рибентроп-Молотов? So, in a way, in the United States, I, I, I'm, a, I'm quite rare in my background. I'm quite unusual. Мога да кажа, че в Съединените американски части аз съм, представлявам, така идвам от а, един бекграунд, който е доста необикновен. I mentioned my mother was from Moscow. Споменах, че майка ми е от Москва. She and her family were able to flee from Stalin in 1929 and went to Paris. През 29-та година тя и нейното семейство успягат да избягат от сталинския режим и да отидат в Франция, Париж. So my mother and her family experienced both communism and Nazism. Така че майка ми и нейното семейство са, а, знаят какво е и а, комунизъм и нацизъм. And my father was born in Budapest. Баща ми е роден в Будапешта. Raised in Vienna. Израснала в Виена. And himself was a target of the Nazis. He, he survived and came to the United States after the war. Беше мишена на нацистския режим и ус- успял да, да оцелее и а, да емигрира в Съединените американски щати. My first fear is that this is ancient history for too many people in the world today. А основният ми страх е, че много хора считат, че това е една стара история, почти антична. There's a tendency among some to romanticize, if not glorify, either communism or Nazism. Има една тенденция в днешно време м, на нацизма и а, на комунизма да им се придава така една романтичен а, оттенък, да бъдат дори възхвалявани. and to um, diminish um, the diabolical nature of both communism and Nazism. както и да се а, минимизира почти дяволската им а, натура, природа, както на комунизма, така и на нацизма. Secondly, we sometimes forget that democracy is fragile. На второ място не трябва да забравяме, че демокрацията е изключително крехка. And in, in the recorded history of the world, democracy is only a small chapter in how people have been governed and ruled – over millennia. И в исторически план това е една много... Демокрацията е една малка глава от това как са били управлявани нашите а, общества през а, хилядолетията. So, so there's always the danger of taking democracy for granted or assuming it is and will always be. That's not necessarily the case. А, така че ние не трябва да приемаме а, демокрацията като даденост. А, това не е случая. And, and thirdly, I, I believe that the problem, one of the biggest problems with both, but, but especially with Nazism in the 1930s, was a failure of imagination. People could not necessarily understand what this was all about, and this could be repeated in the 21st century. The failure of imagination is something I've fought all my life. А, също така на трето място а, бих искал да кажа, че още през 30-те години, но и днес а, нещо, което аз определям като провала на въображението, а, това, кое можем, какво можем да си представим, че биха могли да бъдат последствията, това съществува и, и днес. Moscow wants the world to forget the Molotov-Ribbentrop Pact. А Москва би искала ние да забравим пакта Рибентроп-Молотов. Moscow today wants the world to believe that Poland started the war on September the 1st, 1939. А, М- Not Germany, and certainly not Russia on September 17th when it invaded Poland. Москва би искала ние днес да вярваме, че не някой друг, а Польша е започнала Втората световна война през септември 1939 година. And Moscow wants the world to believe that the salvation of Jews in Bulgaria was a Russian, not a Bulgarian act. а, както и че спасяването на българските евреи през 1943 година е руски акт, а не акт на, на, на България. So yes, these are not just historical facts, but current threats. Така че това не са просто исторически а, факти, това са а, реални заплахи, които съществуват и днес. Нека накрая да ви задам един такъв по-общ въпрос. Какво според вас е а, в най-голяма степен захранва антисемитизма а, днес? и новите тоталитарни тенденции. Войната в Украина, войната в Газа. I, I think when, when we look at anti-Semitism today, we look at three main sources. Мисля, че когато а, разглеждаме антисемитизма днес, а, можем да говорим за три основни негови източника – And of course, it depends on which country and which moment in time. Разбира се, зависи и за коя държава, за коя страна говорим и какъв а, исторически момент. А, But the main threats но основните заплахи come from radical Islam, from Идват- jihadism, идват от радикалният ислям, от а, джихадизма, come from a resurgence of the far right, of neo Nazism, от възраждането на крайно десните сили, от а, нео, а, наци, а, нацизма and from the far left, which believes that among all the nations in the world, all 193, only one, one, has no right to exist, and that is Israel. както и от крайното ляво, което вярва, че след всички а, държави по света има една единствена, единствена държава, която няма право да съществува и това е Израел. And when you add the power of social media today, И когато добавим силата на социалните а, медии и мрежи днес, and you add not just the, the debate over, over facts and history, but misinformation, disinformation, alternative histories, and the like, you have a, a very dangerous combination of, of, of elements that explain growing anti Semitism. И когато добавим и дезинформацията, дезинформацията а, неправилното интерпретиране на, на фактите, се получава една изключително опасна комбинация, която по своето същество а, всъщност също а, играе огромна роля за нарастващия антисемитизъм. Remember, antisemitism at its heart is a conspiracy theory. В своето ядро антисемитизма трябва да помним една теория на конспирациите. It offers a an easy, convenient explanation for anything and everything that goes wrong in life. It's the Jews. Та дава едно много лесно и лесно смилаемо обяснение за всичко лошо, което се случва а, в света. Кой е виновен? Евреите, разбира се. Соченето на, а, на лесен враг. Знаем това. А, нека накрая да ви попитам как да се измъкнем от всичко това, когато виждаме, виждаме и подобие, примерно, на нацистски жест от а, толкова влиятелен човек, който едновременно има социална мрежа зад гърба си, като Елън Мъск а, и а, всичко, за което говорихме, войните наоколо? Как да излезем от тази ситуация, ако имате едно изречение за финал? I, I wish we had hours to discuss uh, the strategy. We don't, of course. Бих искал да имаме повече време да коментираме тази стратегия, но нямаме. But for listeners of Bulgarian National Radio, um, anti-Semitism must be fought on many levels. Но за слушателите на Българското национално радио, антисемитизма трябва да бъде, а, да му се противопостави на всички фронтове. Political leaders must be clear and unambiguous in identifying and combating anti-Semitism. Политическите лидери трябва абсолютно с яснота и с недвусмисленост а, да го а, назовават и да го идентифицират. Religious leaders must be clear and unambiguous, not in exacerbating uh, hatred and anti-Semitism, but in educating respect for different religions and faith groups. А, религиозните лидери по същия начин трябва с една яснота и недвусмисленост а, не да се опитват а, да придават повече значение на, на това нещо, а да му се противопоставят. Schools need to teach not just tolerance. Tolerance is too low a threshold, but understanding and respect for other faiths, other communities, including, of course, the Jews. Училищата трябва да говорят и да учат не само на толеранция. Това е един даже по-нисък а, прак. Аз бих казала на едно уважение, а, дълбоко уважение към различността, към другите религии. And fighting anti-Semitism is not just crying every January the 27th, the International Holocaust Day, for dead Jews, but standing up for, engaging with, partnering with, cooperating with, and defending living Jews, including those who live in the state of Israel. Нека помним, че не трябва само а, така да, да скърбим за тези, които а, са загинали и да ги отбелязваме на 27 януари, Международния ден за възпоменание на Холокоста, но да помним тези, които са живи и да заставаме в тяхна защита. Много благодаря, Дейвид Харис. Изра... Както и в защита на Израел дългогодишен директор на Американския еврейски комитет, специално за Хоризонт до обед, преди представянето на книгата му до вечера. Благодаря на Зислава Ил Илкова Маламет за правода. Благодаря ви.